відомості дарів твоїх не хочемо. Нехай згине день судний без покаяння, нехай пожере його вогонь вічний з дияволом його і ангели його. Анафема йому, анафема, анафема, буди, буди. Хто стріляв у мене словами, хто кулями, хто нападав із засади, хто сипав отруту, в бою без упадку не буває. У мене ж був вічний бій, так що не знав я, звідки ждати нападу, які ще підступи очікують мою грішну душу. Багаті риндарі з маєтності Вишневецького, Потоцького, Конецпольського, Любомирського, Лянськоронського просили в короля, як дістанусь йому до рук живим, аби віддав їм для розправи. Хвалилися перед Яном Казимиром, яку смерть вигадали мені за те що вигнав їх з України, відірвав від грудей, з яких смоктало вже й не молоко та мед, а суте золото, як той крез міфічний. Мовляв, обдаруть вони тоді насвіжо подільського вола і зашиють у ту волову шкуру Хмельницького голова, як мати народила, так щоб тільки голова виставала. Триматимуть цього в теплі годуватимуть смачними стравами, даватимуть найвишуканіші напої, а в свіжій воловій шкурі виплоджуватимуться хробаки і годуватимуться тим, що з нього виходитиме. Тоді стануть гризти його тіла, а щоб від болі і гниття не вмер швидко, вони прикличуть найліпших лікарів з усього світу і підтримуватимуть йому життя, аж поки хробаки з'їдять його до самого серця. Тоді спалять його перед полоненими козаками на стосі, а попіл дадуть випити козакам у горілці перед тим, як набивати їх на палі. Все вміли вигадати, та тільки не вміли вгадати, хто в чиї руки попаде Хмельницький до короля чи король до Хмельницького. Три речі вміє людина від народження дихати, їсти, плакати, все інше наука. Упродовж цілого життя свого був я пильним учнем і навчився всього, передусім твердості й терпіння. Чи ж мене могли залякати загрозами і видіннями моєї смерті? Шкода говорити. Однак могли й справді намовити цього Сміровського, який вже не мав чого втрачати, і той пробився до моєї столиці, готовий на все лихе. І хто ж допровадив його сюди? Іванець Брюховецький. Забув уже про той бочонок золота під Корсунем. І про мій нагай забув, та й знов за своє. Чи вже заплатили пани моєму осавої, чи тільки обіцяли заплатити? Вранці я покликав думка свого вірного. Приглядайся за тим Сміровським, бо хоча б зміїї видер та з зуби, а ще може вкусити. Батько, все вже залагодив, вспокоїв мене Димко. Поставив того пана до Федора коробки. Козак вірний, припильної, за Сміровським, як ніхто. Коробка на січ з нами не ходив, нагадав я Димкові. Сам же гетьман не казав тоді, що всі не можуть піти з нами. А вже під пилявцями Федір був, і згодом гетьманичеві наладовував вози з-під Львова. Козак маєтний, твердий. Вірний тобі, батько. Не вельми я покладаюсь на маєтних. Голі ближче моєму серцю. Та де? Голе нічим не дорожить, яка в ньому вірність? Іди з перед очей, прогнав я його. Роби, що звелів. Бо ще постовбичиш тут. То вже й не збагну. Чи то ти, чи сам Іванець із своїми просторікуваннями. Що доведеться зв'язати вас в один оберемок і накривати одною попоною. І ти не спускай мені ока з того пана комісара. Знову я розсилав універсали по всій Україні, закликаючи до себе всіх, хто може на коні сидіти. Головна рада козацька мала відбутися в масловім ставі. Там же хотів я дати і відпуск Сміровському, показавши нашу силу, хай поскаче до панів шляхти і розповість, що чую і бачив. Весна була пізня, вже й не вірилося, що кінчиться тяжка зима затяжлива. Жаль брав за людей голодних і бездомних. Навіть русалок було жалко, бо ж мали в таку холоднечу сидіти без сорочок. Як то кажеться, на вербній неділі русалки сиділи, сорочок просили. Пан Сміровський не дожив до вербної неділі. За два тижні до того привів уночі до мене Демко Федора Коробку. І той показав мені королівський привілей на хутір під Жаботином з описаним паном Сміровським іменем Федоровим. Так щедро пригощав пана комісара, аж він тобі виписав свій привілей, посміявся я. Аби ж то, пане гетьмане, похмуро мовив коробка. Хоч воно хутори і наші, та однаково панство задарма їх не роздає. Намовляв мене пан Сміровський ще з чотирма козаками е, згладити тебе зі світу, е, за це і дарував нам привілеї королівські. Має їх повну шкатулу, і у кожному віконце для вписування імені того, хто піде проти Хмельницького. І це посланець того короля, якого я сам настановив на шляхту і, сподіваючись на його віддяку, коли і душі можновладців скоєні так мерзенно, то де шукати святості і вищості? Де? Де? Де ж ті чотири? поспитав. Троє сидять під замком і ждуть твоєї е, волі, гетьмане, сказав Демко. А один пробував текти на білу церкву то й довелось його повстримати з мушкета. Захочеш е, послухати тих трьох? Що ж тепер їх слухати?